ad lavaret. Kadra din ma weren von de darz. Kaudre din wa weren von de darz. Me gred vo dies gulen gane renner he jizils. Me e, vefe dies gulen gane renner he jizils. lar en eus ar perhen rei e zeiz gwellan. Lar en noar perhen refe e zeiz gwellan. Ni tim, ve red dizo bar pep tra. Ni jean jet dim vi red bar pep tra.